الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدنيا معبر اعتبار يفتكر من لا سفيناتها إلى هزة واختبار ولم يرضاها لأوليائه فبنى لهم دارا غير هذه الدار وبالغ في ذمها ويكفي ما فيها من الآثام والأقدار غير أنه زينها بالدول والأموال للملك والنظار فبين هي في صعود زيادة إذ صاحبها إلى القبر في الحجار وغربان البين ضامة تندب الآثار ذلك متاع الحياة الدنيا وهل المتاع إلا عارية تعار أما سمعتم عيوب العاجلة إذ بينما تجري براكبها عثر به أي أثار قل ضلع نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا جنات تجري من تهدها الأنهار أحمده عدد الرمل في القفار وأقر بوحدانيته أصح إقرار وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي مذ أقبل وقع الكفر في إدبار وعلى جليسه وأنيسه في الدار والغار وعلى عمر الذي فتحت بهيبته الأبصار وعلى عثمان قائم الليل والدموع والدار وعلى علي معشوقنا وما على عاشق علي من عار وعلى عم العباس آخذ البيعة له على الأنصار وعلى باقية الصحابة والتابعين الأخيار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فضل الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dari atas mimbar ini seperti biasanya, saya mengingat, saya mengingatkan diri saya pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya agar selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita selalu dan senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena sesungguhnya orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat nanti adalah orang-orang bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya semoga kita semua jadikan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa amin ya rabbal alamin Masyarakat muslimin rahimahumullah kita melihat pada akhir zaman ini banyak di antara kita bahkan kaum muslimin pada umumnya lupa akan misi dan sisi kehidupannya sehingga banyak dia tertawa lepas seakan tak ada beban. Banyak di antara mereka berpindah gurau tanpa batas seakan mereka tidak akan dihisab dengan kata-kata yang terucap maupun waktu yang telah lepas. Bahkan banyak di antara mereka melakukan dosa demi dosa tanpa penyesalan sedikit pun. Tak peduli apakah dosa besar yang mereka lakukan atau dosa yang kecil. Tidak peduli apakah dosa yang berkaitan dengan hak Allah atau tak berkaitan dengan hak manusia. Tidak peduli apakah dosa yang dilakukannya itu tidak mungkin dilupakan oleh malaikat pencatat amal. Tidak peduli bahwasanya dosa yang ia perbuat akan berakibat kepada keapesan dan kesengsaraan di masa depan. Tidak peduli bahwasanya kelak kita akan ditanya oleh mungkar nakir di dalam kuburan tidak peduli bahwasanya kita telah di pada masyarakat digolongkan bersama golongan para orang yang suka bermaksiat. Tidak peduli bahwa masing-masing dari kita pasti akan diberdirikan di suatu tempat. Di dalam suatu mahkamah agung. Di depan semua manusia yang tercipta. Untuk diadili oleh zat yang maha agung. Bahkan kadang-kadang tidak peduli apakah dosa yang dia lakukan akan menyebabkan terjerumusnya dia. Dan terperosok ke dalam neraka tetap digolongkan daripada surga. Sungguh orang yang semacam itu adalah orang-orang lalai dan lupa. Bahwasanya kehidupan di dunia mana ini dengan waktu yang sangat singkat ini mempunyai misi dan visi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan rezeki Allah seluas-luasnya dan untuk mencapai derajat di sisi Allah yang tertinggi tingginya Ketahuilah, tidak menyebabkan kita melupakan hal itu semua, kecuali musuh kita penyebabnya, yaitu iblis serta kerani-keraninya sesuai dengan tempat iblis ketika diturunkan oleh Allah dari surganya demi keagunganmu ya Allah Aku akan merumuskan mereka semua supaya mereka menemani ku kelak di neraka akan tetapi tidak ada suatu persoalan pun tidak ada suatu permasalahan pun dalam agama ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya, telah menjelaskannya dan telah memberikan solusi untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Banyak obat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Supaya kita tidak gampang berbuat dosa demi dosa. Di antaranya dengan selalu kita mengingat kepada kematian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya. Asirun bukrihazimul lezzat. Yang artinya, perbanyaklah kalian mengingat kepada zat yang menghancurkan segala kelezatan yaitu kematian sungguh benar apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Dan kalau kita sudah melupakan bahawanya kita akan mati, maka gampang sekali kita melakukan dosa demi dosa, panjang angan-angan, selalu menunda taubat dan selalu meremehkan hak manusia. Lupakan kita bahawanya kita semua akan mati? Dan itu adalah suatu keputusan yang pasti. Berapa banyak di antara kita yang pada tahun kemarin mempunyai sanak keluarga, teman dan handai tolan yang masih dapat kita temui, atau tetapi kini mereka sudah tiada. Kita tidak kita sudah tidak dapat menjumpai mereka untuk selama lamanya. Kini semua memori indah maupun yang pahit tentang mereka hanyalah tinggal kenangan, hanyalah tinggal khayalan, hanyalah tinggal angan-angan. Bukankah sebagaimana mereka telah pergi, kita pun juga akan menyusul mereka semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang siap sekala ajal yang datang nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkata Ibn Jauzi rahimahullah, setiap kematian datang kepada seorang kepada seseorang, maka pasti orang itu akan melewati tujuh tahapan yang akan dilaluinya sebelum benar-benar mengalami kematian. Tahapan pertama, setiap orang yang akan mati di dalam sakaratul mautnya maka dia akan teringat kepada anak dan istrinya serta semua harta yang pernah ia kumpulkan Sehingga pada saat itu bagi mereka orang-orang yang tidak baik mereka akan gelisah karena harus meninggalkan anak dan istri serta harta yang mereka kumpulkan selama ini Sedangkan bagi mereka orang-orang soleh, maka mereka tidak menghiraukannya. Karena mereka lebih sibuk memikirkan sesuatu yang lebih penting, yaitu memikirkan kematiannya. Apakah dalam keadaan husnul khatimah, apakah dalam keadaan suruh khatimah waliyahzubillah. Tahapan kedua, Allah akan memperlihatkan kepadanya saat sakaratul maut semua amal-amal yang pernah ia lakukan sehingga ia tersenyum jika dia termasuk orang soleh ketika diperlihatkan amal-amal kebaikannya dan dia akan menjadi susah dan gundah serta gelisah jika ia termasuk orang tidak baik tak tahu amal keburukan serta dosa-dosanya tahapan ketiga mereka yang berada dalam sakaratul maut akan melewati tahapan penyesalan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada batas-batasnya dan tidak mungkin dapat menutupi penyesalannya. sehingga setiap orang ketika sakaratul maut mereka akan tiba, maka mereka berkata kepada malaikatul maut sebagaimana hal itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada malaikat Israel, "Berikan aku waktu walaupun sebulan." Maka Israel itu telah menjawab, telah habis bulan-bulanmu. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu berikan aku satu minggu saja. Maka mereka Israel menjawab, telah habis minggu-minggumu. Maka lagi-lagi dia menjawab, dia berkata, kalau begitu berikan aku satu hari saja. Maka lagi-lagi mereka Israel mengatakan, telah habis hari-harimu. Kemudian dia berkata, kalau begitu berikan aku waktu satu jam saja. Malaikat Israel pun menjawab, telah habis jam-jammu. Sehingga sahabat-sahabat ada berkata demi Allah tujuan orang itu meminta uluran waktu yang semacam itu bukan untuk menemui keluarga, bukan untuk menemui anak istri, agar tapi ia ingin kembali ke dunia hanya untuk nambah amal ketaatan. Sedangkan tahapan yang keempat adalah setiap orang yang akan mati pasti akan melihat kepada malaikatul maut. Hal itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan sebagaimana hal itu telah terjadi kepada Sunni Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Sewaktu dia berkata kepada Israel, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau telah mencabut nyawa-nyawa orang tidak baik dan orang-orang kafir. Maka mereka Israel telah berkata kepadanya, Wahai Ibrahim, engkau tidak akan mampu untuk melihatnya. Atau tetapi Nabi Ibrahim tetap memaksanya. Sehingga tak lama kemudian, dia melihat ke arah langit tiba-tiba ada suatu sosok yang sangat hitam mengerikan di mana kepalanya berada di atas langit keluar dari mulutnya luapan bara api dan tidak ada satu helai rambut pun di badannya kecuali berbentuk seperti seorang yang sangat mengerikan tumpah dari mulutnya dan lubang-lubang di badannya luapan bara api sehingga saat itu juga Nabi Ibrahim pingsan dan tatkala beliau saja dari bintangnya, beliau berkata kepada malaikat Israel, Wa Israel, kalau seumpama orang-orang tidak baik itu dan orang-orang kafir itu tidaklah mendapatkan azab dari Allah, kecuali melihat kepada sosok yang sangat mengerikan itu, maka itu merupakan sebuah ciptaan yang sangat pedih. Kemudian beliau memintanya kembali untuk memperlihatkan sosoknya ketika mencabut arwah para salihin. Maka tiba-tiba dia melihatnya bagaikan seorang yang masih muda dan tampan wajahnya serta memakai pakaian sebab putih dan baunya harum cemerbat. Semoga kita semua termasuk yang menjumpai malaikat Israel dalam bentuk seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan tahapan yang kelima, Seseorang yang sedang sakaratul maut akan mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi wa mu'alajatu malakil maut ashaddu min alfi darbatin bis wa ma min mayyitin yamutu illa wa kullu irqin minhu ya'lamu ala hiddatihi." Yang artinya, demi yang jiwa Muhammad ada pada dirinya, bahwa banyak sakitnya dicabut nyawa melebihi dari sakitnya tusukan seribu pedang dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti semua urat yang ada pada dirinya akan merasakan sakitnya kematian berkata Syajad bin Aus anda kata seorang telah meninggal dunia kembali lagi ke dunianya dan menceritakan akan sakitnya kematian maka niscaya mereka tidak akan lagi merasakan kenikmatan dunia ini dan mereka tidak akan tidur dalam keadaan dunia dan tahapan yang keenam setiap orang yang merasakan sakaratul maut pasti akan diperlihatkan kepadanya tempatnya kelak di surga atau di neraka sebagaimana itu dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajha bahwa setiap manusia tidaklah akan lepas nyawanya dari badan hingga dia telah mengetahui tempatnya di surga atau di neraka seorang sufi yang bernama Ibrahim An-Nakhai ketika sedang sakaratul maut maka beliau menangis tatkala ditanyakan penyebab daripada tangisannya maka beliau menjawab karena sekarang aku sedang resah menunggu utusan Allah yang akan menunjukkan kepadaku tempatku di surga atau di neraka ada pembahasan yang ketujuh dan itu merupakan sebuah puncak dari segala hal yang dikhawatirkan. Yaitu dia akan mengalami dan berada dalam suatu keadaan yang sangat menentukan. Yaitu kematiannya dalam keadaan husnul khawatimah. Ataukah dalam keadaan su'ul khawatimah. Semoga kematian kita semua. Dan semua kaum muslimin dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Ya mujibat ta'ilin. Tidak Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita evaluasi diri kita. Pernahkah kita menangis karena dosa-dosa kita? Pernahkah kita meneteskan air mata karena dosa yang telah kita lakukan? Dan pernahkah kita mengalirkan air mata karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita belajar kepada seorang yang saleh, seorang sufi yang bernama Thomas bin Hasan yang mana dia menangis karena suatu dosa selama 50 tahun lamanya dengan tangisan yang selalu meneteskan air mata disertai dengan isakan-isakan. Isakan sehingga tatkala tampak membekas pada pipi dan kedua matanya karena terus-menerusnya air mata yang mengalir di pipinya sehingga suatu saat ada seseorang yang datang kepadanya dan bertanya mengapa kau menangis demikian rupa wahai Samad maka beliau menjawab iya karena dosa yang pernah aku lakukan di 50 tahun yang lalu sehingga dosa itu selalu membuat aku tidak dapat tidur jenyak dan selalu membuat aku gelisah dan gundah pada siang hari maka orang itu bertanya lagi Lalu dosa besar apakah yang kamu lakukan sehingga kau menangisinya siang dan malam selama itu? Maka beliau menjawab suatu ketika datang kepada seorang tamu, maka aku memberikannya makanan yang banyak mengandung minyak kepadanya. Di mana setelah kami cuci tangan kami dengan air, maka bekas minyak tersebut tidak hilang juga. Maka aku ambil sedikit tanah dari dinding rumah tetangga yang kebetulan pada itu kami bersandar kepada dinding itu untuk menghilangkan sisa bekas minyak pada tangan kami tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga tersebut serta meminta ridhonya sehingga setelah itu aku sadar itu adalah sebuah perbuatan dosa yang telah aku lakukan dan aku menyesalinya sehingga saat ini Maka orang itu berkata kepadanya, Wahai Hamas, tidakkah kau meminta maaf kepadanya dan meminta rindu kepada tetanggamu itu? Maka dia menjawab sudah aku lakukan maka orang itu berkata lagi tidakkah engkau meminta ampun kepada Allah maka lagi-lagi dia menjawab juga sudah aku lakukan lalu kenapa engkau masih menangis padahal engkau sudah mendapatkan ridhonya dan meminta ampun kepada Allah maka Hamad berkata bukan seperti itu keadaannya wahai saudaraku atau tetapi yang selalu aku ingat dan aku khawatirkan adalah kalau aku berada di Allah nanti di depan semua manusia Ketika aku disekap, maka apa yang akan aku jawab kepada Allah? Ketika dia berkata kepada aku, kepada serasa takutmu, ayah Allah. Tetapi akan mengambil buku-buku itu dari tetanggamu. Kamu anggap aku tidak melihatnya, sehingga kamu tidak merasa takut dan tidak bersama tanggung kepada aku ketika kamu mengambil buku itu. Kalau hal itu adalah sesuatu yang membuat tangisan yang sama selalu mengalir di matanya selama 50 tahun, padahal tetangganya sudah memaafkannya lalu bagaimana dengan kita yang selalu melakukan dosa demi dosa bahkan tanpa rasa penyesalan dia tobat apakah kita lebih baik dari Rasulullah yang telah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang tapi dia selalu menangis setiap malam telah menangis malam dosa sedih telah menang Sayyidul Umar bin Khattab telah menang Sayyidul Osman bin Affan telah menang Sayyidina Ali bin Abi Talib telah menang Sayyidina Fatim bin Zahra telah menang Sayyidina Fadiyah telah menang Sayyidina Aisyah bin Jawanha telah menang Sayyidina Tahabat yang semuanya di jalan itu masih surga tapi setiap kala malam datang mereka menangis karena takut pada Allah akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan mereka takut tetap mereka berada dalam kubur mereka takut tetap mereka berada di padang mahsyar mereka takut tetap mereka berada di depan Allah untuk disita ya Allah wahai Tuhan kami wahai Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya hamba-hambamu ya Allah kenikmatan demi kenikmatan akan tetapi kami selalu membalasnya dengan kemaksiatan dengan kemaksiatan Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kealpan-kealpan kami. Ya Allah, kami semua pasti akan mengalami tujuh tahapan tersebut sebelum kami mati nanti. Maka senangkanlah kami ketika melewati tahapan-tahapan tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami pasti akan meninggalkan dunia yang ini. Dan kami pasti akan mandikan lalu akan dilepas semua yang ada pada badan kami yang masih tersisa daripada harta kami untuk diganti hanya dengan sebuah kapan kapas yang mungkin dibubuhkan kepada seorang mayat kami akan meninggalkan semua harta yang kami kumpulkan kami akan tinggalkan semua anak istri kami keluarga yang telah menimbulkan menuju tempat yang sangat sempit sangat gelap sangat dingin Tentangkah ayah kami akan temukan di sana nanti Semua keluarga kami akan meninggalkan kami sendirian Tidak ada satupun dari mereka yang menemani kami Walaupun hanya semalaman Hanya tinggal kami sendirian Ya Allah Hanya rahmatmu yang dapat menyelamatkan kami Hanya amat kebaikan yang dapat menghibur kami tidak ada lagi yang menyayangi serta melatih kami rahmatillah kami dan ampunilah kami ya Allah tabutlah nyawa kami dan tabut dosa kalau melihat kepada akal kami selama ini tentunya kami akan penelitian dan kami dosa semua sebagaimana dari Allah telah menjelaskan setiap orang itu meninggalnya tergantung kepada amal sehari-harinya kami telah mengisi Allah kecerian kami dengan kemasyarakat demi kemasyarakat maka kami semua akan menginginkan berhati khatimah ya Allah kalau kami mengandalkan amal kami sedikit waktu kami gunakan dengan berpikir kepadamu sedikit energi kami gunakan untuk beribadah kepadamu sedikit harta kami ufakkan di jalanmu selebihnya adalah kemasyarakat dan kemistaan kami sama sekali tidak dapat mengandalkan amal kami akan tetapi kami biasa mengharapkan rahmatmu ya Allah. Kalau kami tidak mengambil sebelah kasih kepadamu ya Allah. Kepada, kepada siapa lagi kami meminta. Ya Allah. Kasihanilah kami. Kasihanilah kedua orang kami. Kasihanilah anak-anak dan istri kami. Bangkitkanlah kami semua dari kubur kami bersama dengan Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad. Di bawah kebimbingan Nabi Muhammad. من حضرت عيسى فصلى نبي محمد ومن من حضرت تراجع فصلى نبي محمد ستم رواتي السيرة بصلى نبي محمد ثم شكرا كلمة الوضع ثم وقامت من يا الله قبل أن ترجع بصلى نبي محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولخير مسلم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد يا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وزر فواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قتله فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يأملون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سيد أصحاب نبيك أجمعين ونتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واهجر من خذل المسلمين اللهم ملك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة